María Garfias estis la artista nomo de la mexica pianisto, cantistino y componistino María Rita García Malabear. Y en la mexica chef urbo, filino de José García Garfias y María Refugio Malabear. Infanaje. Si commences si in studio in piano kai componado che renoma e pianisto kai componisto la iaro 1872 estis por la dec tre iara knabino iaro de debuto i kai publicico maria debutis qui el pianisto presentante en la granda Nazia teatro Fantasio Prilucia de la Memor de Emil Prudent. Tamen, si jam estis componanta en pezzoin, el kiwi si publicigis Melodía que la valson gratitud en la colecto El Repertorio redactita de Manuel Murgia. En la sama Maria debutis en la granda nazia teatro ci foie ciel componistino per sia fantasio por piano pritemoi de Marta. En tia epoco, Mexico vivis grava in situazio de milito en defendo de la Respublico cae sias independigio contra la interveno de exterlandai fortoi. Tiam, iam kiel infano, Maria Garfias visitis hospitalon, kie estis curatsatai mexicai soldatoi, super superspertis vundoin en la tiel nomata dua Franza intervena milito. Trafita de tia sceno, si componis cortusian vercon, la pregion Dios savu la nación, Petante la bonon de la anta u la baldagua falo de la mexic urbo. La textoy estas de la jornalisto caidramisto Pantaleon Tovar. Maria Garfias premieris citium vercon, cantante acompanata de knabina coruso. La verco estas simpla, sed tre esprim plena. E la agio de dectri, Maria Garfias farigis promes plena artisto. Poste, si componis cae publicigis collecton novei pezzoi por piano cae cantado de Maria Garfias, inter ciui estas la pian chambrae caprichoi, nomitae la campana del alba, cae bacanal, cae signifa nombro da dansoi, ciui estas el la grupo abaneroi, ciel la fronteriza. Tamen, cae bedaurinde, siai lastai aperoi, ciel componistino, ocasis ciam si estis nur dec hoc cae dec nau iara. Si premieris en la Granda Nazia Teatro, vercon dedicitan al presidente Benito Juárez. La ocasajo estis anoncita de la Mexica posto dirante Fraulino Garfias, inspirita artisto, contribuos de tre potenza maniero doni al espectáculo extraordinaran intereson per sia grandiosa republicana Marjo qui estus ludita dell'orchestro cae milita bando, qui un si persone dirigentos dell'Etseneia Podio, creante tiel novan epocon en la analoi de musico, malfermante talenton sen depende de la sexo, cae creante novan campon porci manifestigiu cae disvolvigiu. Chrome, en tiu ci concerto, ci presentis concertan parafrason pri Ernani cae Rigoletto de Litz en temoi de la operoi de Verdi. La sequan jaron, si premieri sian militista marcio dedicita al Porfirio Dias, quiu tiu tempe ancora un ne comensis sian longan mandaton. Post la publica plenummo de tiu civerco, Maria Garfias restis silenta. En tiu sama iaro, si geet sigis cun la ingeniero Ignacio Garfias. Sia pranepo, clopodas clarigi la silenton de Maria Garfias en sia frua dennaua iaraggio, per de dicho de la verquisto Juan de Dios Pesa, quiu scribis a la virta signorino María Garfias de Garfias, al tiu magiisto de la piano, quiu callis si angloron en la sorto de tranquila heimo. quio versaine aludas a alla tiamai y cae y normoi ciui malpermesis al etsinigintai virinoi montri sin publice. Quelcai el siei vercoi, ciel tiui de Angela Peralta cae Guadalupe Olmedo, estis selectitai por representi mexican artan laboron en du internaziai ocasajoi, en 1976 la Universal Exposición en Filadelfio cae en 1883 en la memor de la senjariĝo de la liberiganto Simón Bolívar en Venezuela.